Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia.com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej ixxandar għall-ewwel darba fil-ħmistax ta' Settembru 2001. Fil-kummenti tiegħi minn hawnhekk ilbieraħ jiena tkellimt dwar l-emozzjonijiet differenti li qegħdin inħossu hawnhekk bħalissa fi New York. Tkellimt mhux biss mill-aspett personali imma anke wkoll minn dak li nosserva u nara minn nies madwari. Illum xtaqt li nespandi ftit aktar fis-sens li qed naraw issa illi illi hemm żewġ żewġ forzi kbar ehm, illi qegħdin imexxu lil dan il-pajjiż fejn tidħol l-esperjenza ta' dak li għadna kemm għaddejna minnu hawnhekk fi New York. Ehm, għandna il-forza ta' sindku ta' Rudolf Giuliani li qed jipprova jġib il-belt ta' New York lura normalità kemm jista' jkun. Ehm, u mill-banda l-oħra hemm il-forza tal-Gvern Federali mexxija naturalment mill-President Bush illi qiegħda ssejjaħ eh, l-għajta tal-gwerra kontra t-terrorizmu. U aħna allura eh, n-nies komuni ħanajtek eh, li ngħixu li ngħixu hawn fin-New York maqbudin bejn dawn iż-żewġ forzi, l-forza tal-kilba n-normalità u l-oħra l-għajta tal-gwerra. fin-normalità x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw il-funerali jibdew ta' nies illi tilfu ħajjithom f'dawn l-attakki ta' koroħ. Qegħdin naraw ħidma biex Wall Street terġa' tiftaħ nhar it-tnej u l-Stock Exchange, il-borza Amerikana terġa' tiftaħ hawnhekk f'New York. Naraw it-trasport pubbliku miftuħ b'tali mod li Manhattan, apparti l-inħawi diretti ta' fejn kien il-World Trade Center, it-trasport pubbliku issa qiegħed jaħdem kullumkien. Rajna l-airports kollha eh, jerġgħu jinfetħu hawnhekk it-tliet airports prinċipali eh, f'dawn l-akwati, jiġifieri eh, JFK, LaGuardia kif ukoll Newark ta' New Jersey, it-tlieta li huma miftuħin, però naturalment is-sorveljanza u s-sigurtà huma stretti ħafna u allura eh, it-titjiriet hemmhekk huma relattivament limitati ħdej dak li huwa normali. U fin-normalità wkoll qegħdin nerġgħu naraw affarijiet bħal ngħidu aħna il-television jieqaf hawnhekk milli jagħti coverage non-stop 24 siegħa kuljum fuq l-istazzjonijiet kollha u minflok pereżempju dalgħodu xħin xagħalt it-television filgħodu kmieni hawnhekk normalment il-biċċa kbira tal-istazzjonijiet li mhumiex stazzjonijiet tal-cable nhar ta' sibt filgħodu jkollhom dawk li hawnhekk isejħulhom saturday morning cartoons għat-tfal biex niftehmu u Dalodu eh, rajna l-Pokemon u allura eh, ma jistax jonqos illi hemm bżonn li speċjalment tat-tfal eh, nerġgħu nersqu għan-normalità mill-aktar fis possibbli. Fl-istess waqt palma jgħidu the show must go on u dalodu wkoll rajna l-ewwel reklami jerġgħu jitfaċċaw fuq it-televiżjoni Amerikana wara li minn nhar it-tlieta sal-lum ma rajniex anqas reklam wieħed fuq it-television u allura l-istazzjonijiet tat-television nistgħu ngħidu li tilfu miljuni ta' dollari però jibqa' ċert li kieku kien hemm reklamar sal-bieraħ kien ikollu effett bil-maqlub fuq min qed jipprova jirreklama Dalodu rajna l-ewwel reklami għal affarijiet ordinarji, ehm, per eżempju dawk li niftakar jien li rajt jien stess bajnejja kienu reklami għal detergents u reklami għal medicina ehm, għal minibati bl-allerġiji. Pero dak huwa tarf wieħed ta' dan l-ispektrum li qed nitkellem dwaru ta' emozzjonijiet u dawn il-forzi li hawn imexxu f'dan il-pajjiż bħalissa. Il, il In-naħa l-oħra hija kif għadna eh, lajta għal gwerra minn Bush u l-gvern tiegħu eh, kontra t-terrorizmu. Bin Laden, eh, Osama Bin Laden ġi identifikat bħala suspett numru wieħed għal dan kollu li qegħdin nesperjenzaw bħalissa. U l-Istati Uniti irnexxilu jakkwista l-appoġġ tal-Pakistan, appoġġ li tant ser ikollu bżonn żgur mill-aspett eh, ta' strateġija militari ehm, jekk se jkollu x'jaqsam ma' Osama bin Laden illi skont ir-rapporti jinsab fl-Afganistan. Jiena ma nafx personalment ma tantx nifhem eh, fil-politika internazzjonali, però bħal kulħadd eh, nara u nosserva u xi kumment l-ewwel nagħmel ukoll u xekk ma jistax jonqos. Però laqatni laqatni kumment illi għamel Bush eh, il-bieraħ waqt il-Memorial Service li sar fin-National Cathedral f'Washington fejn qal li l-Istati Uniti huwa pajjiż li huwa li huwa peaceful nation dan kien kliemu però eh, fierce when angered u eh, u dan huwa sentiment li qed jirriflettuh il-politiċi l-kbar kollha ta' dan il-pajjiż ġifieri minn min Bush l-isfel ħana ngħidu hekk, inkluż iż-żewġ senaturi ta' dan l-istat, l-istat ta', ta New York, li huma Charles Schumer u Hillary Clinton. ehm, li qegħdin qegħdin bażikament jagħtu l-appoġġ tagħhom lil dak illi qiegħed jgħid Bush dwar il-gwerra fuq it-terrorizmu. Ehm, u Hillary Clinton hija ftit aktar ftit aktar kawta fl-għażla tal-klim tagħha, speċjalment eh, meta tintuża l-kelma gwerra. Però bħal mat Wieħed issa ma jista' jagħmel xejn aktar ħlief jistenna u jara kif eh, se jiżviluppaw l-affarijiet. Jiena waħda biss nista' nwedkom li eh, sakemm ikoll is-saħħa jiena eh, nerġa' minn hawnhekk nipprova nagħmel kummentarju ieħor bħal dan għada. Grazzi. Dik kienet xandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia.com.